U ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Dragi vjernici, za razumijevanje poruke evanđelja važno je poznavati društvene, kulturne, vjerske okolnosti vremena u kome je Isus djelovao. Evanđelje nam često donose izvještaje o Isusovim raspravama ili o govoru o pojedinim vjerskim strankama, skupinama koje su postojale u to vrijeme unutar židovstva. Najčešće su to farizeji koji se spominju i u današnjem evanđelju. I zanimljivo je pogledati točna obilježja i značenje tih stranaka, a posebno farizeja, jer je ta tema aktualna i za današnje vrijeme. Čitamo u evanđeljima o sukobima između farizeja i saduceja, dvije glavne stranke u židovstvu u to vrijeme. Njihovi stavovi razlikovali su se u tome što su farizeji držali do tradicije, odnosno usmene pride, dok su saduceji odbacivali tradiciju i držali se samo pisma. Zato su farizeji imali izraženu jednu duhovnu crtu, strogo su se držali propisa zakona, dok su saduceji bili više svjetovni, te su saduceji odbacivali određene nauke koji su bili više utvrđeni predajom nego pismom, tako primjerice nisu priznavali uskrsnuće tijela, čitamo kako je Isus jednom e, raspravljao s njima o toj temi, pa bismo saduceje mogli usporediti s današnjim protestantima, onim liberalnim protestantima ili pak racionalistima, koji razmišljaju naturalistički, koji ne vide dalje od stvari ovoga svijeta, koji ne priznaju i ne uzimaju za ozbiljno ono nadnaravno, te osporavaju značenje vjere, dakle osporavaju to da vjera nadilazi razum, e, dok vjera dakle kao što mi držimo, vjera nije u suprotnosti s razumom, vjera nadilazi razum i dakle, zato su se saduceji jako dobro slagali sa svjetovnim vlastima, sa onim stranim vlastima, Rimljanima pa i Herodom. Evo, I tu vidimo pododarnost, njihovu pododarnost današnjim modernistima, s današnjim liberalnim katolicima, koji se jako dobro slažu, zapravo podržavaju ljevičarske društvene i političke skupine koje se zalažu za stavove koji su protivni kršćanstvu. Ja vidimo to gotovo posvuda u zapadnim zemljama, jer kako današnje službene strukture, strukture moderne crkve, podržavaju upravo one koji rade protivno načelima kršćanstva, kršćanskog poredka, rade protiv onih snaga i inicijativa koje barem u nekoj, nekoj većoj mjeri zastupaju kršćanska načela. Evo to vidimo primjerice u Njemačkoj gdje se tamošnja biskopska konferencija izjašnjava protiv stranaka i pokreta koje žele očuvati barem u nekoj mjeri e, kršćanski identitet ove zemlje, a s druge strane ta ista biskupska konferencija prišutno podržava protivnike kršćanstva koji promiču gender ideologiju, koji se zalažu za neograničenu imigraciju koja uništava kulturni, nacionalni, vjerski identitet Europe. Ista situacija je i u Italiji. Matteo Salvini, zamjenik predsjednika vlade, posvećuje svoju zemlju, svoja nastojanja bezvešnom srcu Marijinu, a biskupi to proglašavaju politizacijom vjere, dakle osuđuju e, tu inicijativu dakle, i time se izravno suprotstavljaju nastojanjima da se društvo uredi po kršćanskim načelima, da se što više ostvari vlast Krista kralja. O sličnu situaciju imamo također u Brazilu, gdje je papinski establishment nezadovoljan time što je izabran predsjednik koji je više konzervativan i koji je dao da se zemlja posveti e, gospi Fatinskoj i u svemu tome dakle vidimo kako je danas u crkvi zavladao upravo taj duh saduceja, duh racionalizma, modernizma koji je doveo do strašne krize koju danas proživljavamo. S druge strane opet imamo e, farizeje s kojima se Isus često sukobljavao, e, današnji modernisti ili e, polumodernisti, takozvani neokonzervativci koji podržavaju cijelokupno usmjerenje crkve nakon drugog Vatikanskog sabora. Oni često vole tradicionalne katolike, katolike koji se drže tradicije, vjekovnog nauka crkve često vole, dakle nas, tradicionalne tradicionalni katolike uspoređivati upravo s farizejima, pa možemo pogledati e, stoji li i koliko stoji ta usporedba. Tu se kao poveznica uzima upravo to što se mi danas držimo tradicije, pa se tradicionalnim katolicima predbacuje određeni formalizam, legalizam, u tom čuvanju tradicije, kao što su se farizeji slijepo i nepotrebno držali određenih predaja, čemu se sam Isus suprotstavljao, da bi to vrijedilo i za današnje tradicionalne katolike, no je li to doista tako? E, čega su se uistinu farizeji držali, a što čuvaju danas katolici koji su vjerni tradiciji i što je to Isus zapravo kritizirao. Evo, to trebamo malo pobliže, pobliže e, pogledati. Zabloda farizeja nije bila u tome što su se držali predaje koju je sam Bog odredio, nego u njihovom iskrivljivanju te predaje, u stvaranju određenih običaja koji su se suprostavljali Božoj riječi Pritom trebamo imati na umu da oni nisu bili službeno učiteljstvo, kao što to nastoje e, nametnuti protestanti ili modernisti, nego su oni bili samo jedna stranka unutar židovstva, a mi kao katolici koji smo vjerni tradiciji, tradiciji koja potječe od samih apostola, ta tradicija je ona dakle koju je sama crkva potvrdila i koja obvezuje svakog katolika, koja je obvezujući izraz naše vjere. Dakle, ta tradicija nisu samo privatna mišljenja ili običaji, kao što je to bio slučaj kod farizeja. Ne slijedimo mi kao katolici samo neku školu ili stranku, nego živimo i držimo se onoga što, na što nas obvezuje sama crkva u svojoj predaji i u, svome učiteljstvu. Dakle, i tu nema nikakvog formalizma, legalizma, jer je tradicija nastala upravo po duhu svetome koji stvara onaj pravi božanski poredak u crkvi. Duh sveti crkvi daje život, on je vodi prema svetosti. Upravo življenjem onoga što nam je sam Duh Sveti dao, a to je predaja vjere po kojoj su nastali i sveto pismo, i usmena predaja, tradicija, dakle i pojedine prakse, pojedini običaji u duhovnosti, u disciplini, u teologiji. To je sve dijelo Duha Svetoga. A ako bismo baš htjeli tražiti takva zastranjenja koja bi bila analogna onome što su činili farizeji, to ćemo moći pronaći izvan okvira crkve, odnosno izvan onoga poredka koji je u crkvi ustanovio sam Duh Sveti. Što su to zapravo zastupali farizeji? Dakle, oni su Božju poruku u starome zavjetu iskrivljivali svojim zemaljskim pridođbama, svojim zemaljskim navezanostima, svojim uskim svjetskim interesima. Oni su bolovali od izvjesnog nacionalizma, ponosa po kome su zloupotrebljavali svoj ugled da bi tako mogli ostvariti određeni materijalni probitak. A to možemo vidjeti upravo u takozvanome pravoslavlju kod istočnih raskolnika, dakle gdje se pod krinkom kršćanstva štite ili promiču određene nacionalističke, zločinačke ideologije, vidimo to u fenomenu četništva koje podržava Srpska pravoslavna crkva, gdje se onda klevetnički optužuje katolike, hrvatski narod, da bi se upravo prikrio genocid koji su oni sami podržavali i u, kome su sudjelovali. Evo i upravo to je farizejstvo, dragi vjernici, kada se Božja univerzalna sveopća poruka svodi na neke partikularne, osobne, zemaljske interese. Evo, upravo tako je nastalo takozvano e, pravoslavlje, istočni raskol, tako da su istočne crkve odbacile primat pape, nasljednika svetog Petra, zbog svoje težnje za moći, jer nisu htjeli biti podložni, jer su se poveli za onim non servijam, neću služiti onim načelom e, kojim, za kojim se poveo poglavica palih anđela Sotona kada se pobunio protiv Boga Evo, I zato kada nas Isus opominje da naša pravednost mora biti veća od pravednosti farizeja i književnika, kao što slušamo u današnjem evanđelju, onda se upravo misli na to da trebamo nadići svaki osobni zemaljski interes, potpuno se podložiti Božoj volji, da naša pravednost mora biti ne samo izvanjska, <clears throat> da trebamo e, nadići dakle, svaki e, zemaljski interes, svaku onu fiktivnu, prividnu pravednost, nego da ta pravednost mora biti uistinu stvarna, da mora obuhvaćati cijelu našu osobu, da mora biti prije svega nutarnja, da se mora očitovati kako u javnosti, tako u skrovitosti, u našoj nutrini, obuhvaćati ne samo ona izvanjska dijela, nego i naše riječi i misli. I tako će onda doista Krist moći u nama živjeti i moći će nas istinski preobražavati u samoga sebe. Tu će onda njegov božanski život moći postati konačno djelotvoran po nama u ovome svijetu, te će moći i druge privlačiti prema sebi, prema svome božanskome životu, prema svome spasenju. Amen. U ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Amen.